19 skirsnis Tenai patamsiuose kabo prie grandinių milžiniški balti kryžiai, tenai ant juodmedžio tyso dideli nuogi dramblio kaulo kristus ir ne tik kruvini, bet pasruvę kraujais šlykštus ir drauge didingi, kyšančiais prie alkūnių kaulais, nuplėšta nuo kelių odą, į žaizdų įsivertusią gyvą mėsą, vainikuotis dabriniais erškiečiais prikalti auksinėmis vienimis su rubininiais kraujo lašais kaktoje – ir deimantinėmis ašaromis akise. Šie deimantai rubinai atrodo drėgni ir verčia raudoti prie kryžiaus papėdis šydų apsigaubusias būtybės, kurių kūnai iškankinti ašutinių ir rimbų su geležiniais antgaliais, kurių krūtinė sugniuždyta karklinėmis pinėmis, keliai sužaloti nuo klūpojimo besmeldžiant, tai moteris, kurios dedasi Kristaus su žiedotinėmis, pamiklis, kurios laiko save serafimais. Ar šios moterys masto? Ne. Ar jos turi troškimų? Ne. Ar jos myli? Ne. Ar jos gyvena? Ne. Jų nervai virtė kaulais, jų kaulai virtė akmenimis. Jų šydai išausti iš nakties. Jų kvėpavimas po šydų panašus į kažkokį tragišką mirties dvelkimą. Abatė panašiai vaiduoklį jas laimina ir gazdina. Čia visa skaistumo atšiaurybė. Tokie yra senoviniai Ispanijos vienolynai. Baisingo dievotumo gūštos, nekaltų mergelių lindynės, nuožmios vietos. Katalikiškoji Ispanija buvo romiškesnė už pačią Romą. Ispanijos vienolynas buvo visų katalikiškiausias vienolynas, jame jautėsi rytai. Arkivyskupas, dangiškasis Kizliar Aga, šnipinėjo šį dievui skirtą sielų seralį ir laikė jį užrakinės. Vienuolį buvo odaliskė kunigas Eunuchas. Oliausius tikinčiosios tapdavo sapne Kristaus išrinktosiomis ir sužadėtinėmis. Naktį puikus jaunikaitis nužengdavo nuogas nuo kryžiaus ir celė paskesdavo ekstaziją. Aukštos sienos saugojo nuo visų realiojo gyvenimo įspūdžių mistiškąją sultonienę, kurio sultonas buvo nukryžiuotasis. Bet kuri žvilgsnis į išorinį pasaulį buvo laikomas neištikimybę. In pace – atstodavo odinį maišą. Inpace, požeminis urvas, kuriame kaliniai būdavo uždaromi iki gyvos galvos, lotiniškai. Tai, ką rytuose išmesdavo į jūrą, vakaruose įmesdavo į žemės gelmes. Ir ten ir čia moterys graži rankas, vienų daliai bangos, kitų daliai kapas, ten paskandintos čia palaidotos, baisinga paralelė. Dabar senovės gynėjai negalėdami neikti šių faktų tik šypsosi juos paminėjus. Jėjo į madą patogus ir savotiškas būdas istorijos revelacijoms pašalinti, filosofijos komentarams sunaikinti ir visiems nepatogiems faktams bei tamsiems klausimams apeiti. Proga pompastiškoms frazėms, sako apsukruoliai. Tai deklamacija, kartoja neišmanėliai. Žana Žakas deklamatorius, Didro deklamatorius – Volteras, Ginas, Kalas, Labara ir Sirvena deklamatorius. Kažkas, neatsimenu kas, būtent nesiniai rodinėjo, kad atsitas buvęs deklamatorius, kad Neronas auka ir kad tikriausiai reikia pasigailėti vargšo Oloferno. Nuoroda. 1762 metais senas protestantas Žanas Kalasas buvo nukankintas ant ratų už tai, kad tariamai užmušė savo kataliką sūnų, kuris iš tikrųjų pats nusižudė dėl skolų. Volteras stojo ginti Kalaso drąsiai demaskuodamas religinį fanatizmą. Po atkaklios trejų metų kovos pasiekė, kad Kalasas būtų reabilituotas ir išgelbėjo jo šeimą. Sirvenas ir Labaras religinio fanatizmo aukos, kurias Volteras gynė tojau po Kalaso. Olofernas Biblijoje – nuožmus Babilonijos karvedys, kurį nužudė gražuolė Judita, keršydama už piktadarybės padarytas jos tautai. Nuorodos pabaiga. Tačiau faktus nelengva nutildyti, jie atkaklus. Šios knygos autorius savo akimis yra matęs Vilje Abatijoje, Aštoniljeno Briuselio, štai kur tikri viduramžiai mūsų visų pašonėje, duobes nuo akmeninių maišų vidury lankos, kur kažkada buvo vienolyno kiemas – o andilio kranto keturias akmeninės olas, pusiau po žeme, pusiau po vandeniu. Tai buvo inpaci. Kiekviename iš šitų urvų dar tebėra geležinių durų liekanos, išeinamoji vieta ir grotomis apkaltas langutis, kuris iš oro pusės buvo dviejų pėdų aukštieno upės, o iš vidaus šešių pėdų aukštieno žemės. Lauko pusėje upė tekėjo pagal sieną keturių pėdų aukštyje, grindys visuomet šlapius – Ši šlapia žemė buvo guolis inpaci gyventojai. Viename iš tokių urvų yra nuolauža geležinio antkaklio pritvirtinto prie sienos, kitame matyti savotišką kvadratinę dėžė iš keturių gabalų granito per trumpa, kad joje būtų galima atsigulti, per žema, kad būtų galima atsitiesti. Jame patalpindavo gyvą būtybę ir užvoždavo akmeniniu antvožu. Tai būdavo. Šitai galima matyti, galima užčiuopti – Šie inpace, šie urvai, šie geležiniai kabliai, šie antkakliai, šis aukštas langutis, kurio lygyje teka upi, ši akmeninė dėžė uždengta granitinė plokšte, nelyginant kapas, tik tas skirtumas, kad čia numirėlis buvo gyvas žmogus. Šios purvo grindys, šį išeinamosios duobė, šios sienos, pro kurią sunkėsi vanduo. Kokie deklamatoriai? Trečias skyrius – kurią sąlygą galima gerbti praeitį. Vienolystė, kokie jį buvo Ispanijoje ir tebėra lygi šiol Tibete, tai savotiška džiova civilizacijai. Ji visiškai sustabdo gyvenimą. Jis tačiai naikina krašto gyventojus. Užsidarimas vienolyne – kastracija. Tai buvo Europos rykštė. Prie to pridurkite smurtą, taip dažnai daroma sąžiniai – priverstinį išventinimą, feodalinę santvarką pagrįsta vienolynais, primgimystės teisę leidžiančią vyresniesiems pasmerkti vienolystę į kitus per didelį šeimos narius, žiaurumus, apie kuriuos ką tik kalbėjome, tuos inpace, užšiauptas burnas, užmūrytas smegenis. Tokia daugybė nelaimingų sielų uždarytų amžinų įžadų kalėjime, habito užvilkimą, gyvų sielų palaidojimą. Prie visos nacijos sumenkėjimo pridurkite individualinės kančias. Ir kad kas jūs būtumėt, jūs sudrebėsite prieš habitą ir prieš šydą šias dvi žmonijos išrastas įkapes. Vis dėlto priešingai filosofijai, priešingai progresui, kai kuriais atžvilgiais ir kai kuriuose vietose, vienolystės dvasia atkakliai tebe gyvuoja pačiame XIX amžiaus žydėjime ir keistas asketizmo įsigalėjimas stebina šiuo metu civilizuotai pasaulį. Atkaklus atgyvenusių institucijų siekimas prailginti savo egzistavimą panašus į senų sudususių kvepalų atkaklumą, su kuriuo jie reikalauja, kad mes jais vis dar kvėpintume savo plaukus, į pašvinkusio žuvies pretenzijas, kad mes ją valgytume, į vaikiškų drabužių įkyrų prašymą, kad juos nešiotų suaugę žmogus, į švelnų žemin sugrįžusio lavono apkabinimą. Nedėkingasis, sako drabužiai, Aš jūs dengiau darganoje, kodėl jūs dabar mumis kratotis? Aš gimiau jūrų platybėse, sako žuvis. Mes buvome rožės, sako kvepalai, aš jūs mylėjau, sako lavonas. Aš jūs šviečiau, sako vienolynas. Į visą tai yra tik vienas atsakymas. Tai buvo kažkada. Svajoti, kad mirę dalykai gali tverti neribotai ilgai – kad balzamuotus trūnėsius galima naudoti žmonėms valdyti, kad galima restauruoti sugūrusias dogmas, paauksinimu atnaujinti relikvijorius, truputėlį pabaltinti vienolynus, naujai pašventinti relikvijų skrynelės, vėl gražinti prietarus, atgaivinti fanatizmą, pritaisyti naujus kotų šlakstiklims ir rankinas kalavijams, atgaivinti vienolystę ir militarizmą, tikėti, jog visuomenę galima išgelbėti veisiant parazitus – Užkariant praeitį dabarčiai visą tai atrodo keista. Tačiau atsiranda teoretikų ginančių panašias teorijas. Šie teoretikai beje žmonės protingi, veikia labai paprastai. Jie uždeda praeičiai glaistą, kurį vadina visuomenės tvarka, dieviškąją teisę, morale, šeima, pagarba protėviams, amžio autoritetu, šventąją tradiciją, teisėtumu, religiją ir eina šaukdami – Štai jums šiekit geriai žmonės. Ši logika buvo žinoma ir senovė žmonėms, ją taikė aruspicijai. Juoda karvytė jie ištvindavo kreida ir sakydavo, ji balta, bos kretatus. Kreida išbaltintas bulius latiniškai. O dėl mūsų, tai mes kai kuriais atvejais gerbėme praeitį ir gailimės jos visur, tačiau su sąlyga, kad ji sutiktų ramiai ilsėtis kape. O jeigu jie atkakliai nori gyventi, mes ją puolame ir galabijame. Prietarai, davatkiškumai, šventėjiviškumai, tikėjimas niekais. Šie vaiduokliai, nors ir kaip jie iliuzoriški, kipte kimba į gyvenimą. Kad ir efemeriški jie turi dantis ir nagus, su jais reikia nuožmiai kautis – Su jais reikia kariauti, neduoti jiems atsikvėpti, nes amžina kova su vaiduokliais fatališka žmonijos lemtis. Sunku pagriepti už gerklės šešėlį ir jį partrenkti žemin. Vienolynas Prancūzijoje pačiame XIX amžiaus viduryje tai pelėdų sambūris dienos šviesoje. Vienolynas atvirai skelbęs asketizmą vidur miesto išgyvenusio 1789 1830 ir 1848 metus Roma vešliai įsiskleidusi Paryžiuje, tai anachronizmas. Norint iškelti aikštin anachronizmą ir priversti išnykti, paprastai reikia tik tai įsiaiškinti jo gimimo metus. Tačiau mūsų gyvenamasis metas nėra paprastas. Kovokime. Kovokime, tačiau apdairiai. Tiesos savybė niekomet neperdėti – kokia jai prasmė perdėti. Kažką reikia sunaikinti, o kai ką reikia tik nušviesti ir ištirti. Rimtas gerais norais pagrystas dalyko studijavimas, kokia tai didi jėga. Nereikia liepsnos ten, kur pakanka paprasto šviesos. Taigi, gyvendami XIX amžiuje, mes iš principo priešiškai žiūrime į asketišką užsidarimą, kad ir kokioje tautoje jis būtų tiek Azijoje, tiek Europoje, Indijoje ar Turkijoje, Kas sako vienolynas, tas sako pelki. Jų puvimas yra aiškus, jų stagnacija nesveika, jų rūgimas užkrečia karštligė tautas ir jas įsekina. Jų plitimas tampa Egipto rykštę. Mes negalime besiaubo pagalvoti apie tą šalis, kuriuose lyg kirminai knipždėtė knipžda visokie fakirai, bonzos, santonai, kaluerai, marabutai, talapuanai ir dervišai. Fakirai, dervišai – elgetauja musulmonų vienuoliai, santonai turkų vienuoliai, bonzos budistų vienuoliai Kinijoje ir Japonijoje, kaluerai graikų vienuoliai, marabutai arabų vienuoliai, talapuanai sijamo vienuoliai. Šiaip ar taip religinis klausimas egzistuoja. Šis klausimas turi tam tikrų slėpiningų beveik grėslių pusių. Tebūnie mums leista pažiūrėti jas atidžiau. Ketvirtas skyrius – vienolynas principų požiūrių. Žmonės susibūrė ir gyvena bendrai. Kokią teisę jie naudojasi? Susivienijimo teisę. Jie užsidaro savo buveinėje. Kokią teisę jie naudojasi? Ta teisė, kuri kiekvienam žmogui leidžia laikyti savo duris atidarytas ar uždarytas. Jie niekur neišeina. Kokią teisę jie naudojasi? Laisvo judėjimo teisė, kuri apima ir teisę neišeiti į savo namų. Ką jie ten veikia savo namuose? Jie kalba tyliai, jie visada žiūri žemyn, jie dirba. Jie įsižadėja pasaulio miestų, kūniškų pomėgių, malonumų, tuštybių, puikybės, materialinės naudos. Jie vilki šiurkščią vilną ar šiurkščią drobę. Ne vienas iš jų neturi jokios nusavybės. Įstodamas ten turtingas žmogus tampa neturteliu. Tai, ką jis turi, atiduoda visiems – Tasai, kuris buvo, kaip sakoma, aukštos kilmės bajoras, didikas, dabar lygus tam, kuris buvo paprastas valstietis. Celė vienoda visiems. Visiems privaloma ta pati tonzūra, visi dėvi tuos pačius habitus, valgo tą pačią juodą duoną, miegantų pačių šiaudų, mirštantų pačių pelenų. Ta pati ašutinė ant pečių, ta pati virvi aplink strėnas. Jeigu nustatyta vaikščioti basiems, visi vaikščia basi – Jų tarpe gali būti kunigaikštis, bet ir šis kunigaikštis toks pat šešėlis kaip ir kiti. Nebėra titulų, net pavardės išnykusios, belikė tik vardai. Krikštavardžiai sulygina visus, jie išplėšti iš gimininės šeimos ir bendruomenėje sudaro dvasinę šeimą. Jie neturi jokių kitų giminių įskyrus visą žmoniją. Jie padeda vargšams laugo ligonius. Jie patys įsirenka tuos, kurių klauso. Jie vienas kitam sako, mano broli. Jūs nutraukėte mano kalbą ir sušumkate, bet juk tai idealus vienolynas. Taip, jeigu toks vienolynas būtų įmanomas, aš būtinai jį turėčiau omenyje. Todėl anoje knygoje apie vieną vienolyną aš kalbėjau su pagarba. Jeigu užmiršime viduramžius, užmiršime Aziją, jeigu tuo tarpu neliesime istorinio ir politinio klausimo – Jei paliksime nuo šalyje kariaujančiosios polemikos reikalavimus, jei šį dalyką svarstysime tik grinos filosofijos požiūrių, tai vienolystės bendruomeninį pradą aš visuomet linkę žiūrėti su tam tikru atidžiu, o kai kuriais atvejais net ir pagarbiu rimtumu tik su sąlyga, kad įstojimas į vienolyną ir buvimas jame būtų absoliučiai laisvas. Kur yra bendruomeninis pradas, ten yra bendruomenė, kur yra bendruomenė, ten yra teisė. Vienolynas gimęs iš formulės lygybė brolybė. O kokia laisvės didybė, žavinga permaina. Pakanka laisvės, kad vienolynas virstų respubliką. Eikime toliau. Tačiau šie vyriškiai arba šios moterys, esantieji tarp šių keturių sienų, vilki šiurkščiais habitais, jie visi lygus, vadina vienas kitą broliais, puiku, bet jie juk dar kažką veikia. Taip, Kągi, jie įsmeigia akis į tams, atsiklaupia ir susideda rankas. Ką ta tai reiškia? Penktas skyrius – malda. Jie meldžiasi. Kam? Dievui. Melstis Dievui, ką tai reiškia? Ar yra kokia nors begalybė už mūsų? Ar ši begalybė įmanentinė, permanentinė – Ar būtinai substancionali, jeigu ji begalinė, ir ar būtų ji apribota ten už mūsų, jeigu nebūtų substancijos? Ar būtinai išmintinga, jeigu ji begalinė, ir ar ji baigtųsi ten už mūsų, jeigu nebūtų protinga? Ar ši begalybė sukelia mumise visatos esmės idėją, kai tuo tarpu mes patys savo galime priskirti vien tik tai asmeninio egzistavimo idėją? Kitaip tariant, ar ji nėra absoliutinė savoka – kurios atžvilgių mes esame tik relatyvi savoka. Ir ar nėra greta begalybės už mūsų ribų kitos begalybės mūsų pačių viduje? Ar šie dvi begalybės, kokia grėsli dviskaita, nėra uždėtos viena ant kitos, ar antroji begalybė neglūdi, taip sakant, po pirmąją? Ar ji nėra jos veidrodis, atspindys, aidas, bedugnė, turinti bendrą centrą su antraja bedugne – Ar toji antroji begalybė irgi turi protą kaip pirmoji? Ar ji masto, ar myli, ar trokšta? Jeigu tie dvi begalybės turi protą, tai kiekviena juodviejų turi valios pradą ir savo aš turi tiek aukštesnioji, tiek ir žemesnioji begalybė. Tasai žemesnysis aš siela, tasai aukštesnysis aš dievas. Siekti, kad mintyje įvyktų žemesniosios begalybės sąlytis su aukštesnėje, štai kas yra melstis. Neneikime nieko, kas priklauso žmogaus sielai. Ką nors naikinti blogas dalykas. Reikia reformuoti ir transformuoti. Kai kurie žmogaus sugebėjimai nukreipti į nežinomybę, mintis, svajonį, maldą. Nežinomybė tai okeanas. Kasgi yra sąmonė? Tai kompasas nežinomybėje. Mintis, svajonė, malda – tai didus slėpiningi spinduliavimai. Gerbkime juos. Į kur nukreipti šie didingi sielo švitėjimai? Į tamsą. Atseiti jos pažinimą, į šviesą. Demokratijos didybė nieko neneikti, nieko neatmesti, kas yra žmogiška. Greta žmogaus teisės, bent šalia jos yra sielos teisė. Triuškinti fanatizmą – ir garbinti begalybę toks yra dėsnis. Taigi neapsiribokime puolimu ant kelių prieš visatos medį ir kontempliavimu jo nesuskaitumų šviesuliais nusakstytų įsišakojimų. Mes turime pareigą tobulinti žmogaus sielą, ginti paslaptis nuo stebuklų, gerbti tai, kas nesuprantama ir atmesti tai, kas absurdiška neišaiškinamų dalykų srityje sutikti vien su to, kas būtinai reikalinga, išgydyti tikėjimą, atpalaiduoti religiją nuo prietarų, apvalyti Dievą nuo parazitų. Šeštas skyrius maldos palaima. O melstis galima visaip, kad tik malda būtų nuo širdį. Apverskite savo maldą knygę atvirkščią ir susiliekite su amžinybė. Mes žinome, jog yra filosofija neigianti begalybę – taip pat yra filosofija neigianti saulę. Ši filosofija priklausanti patologijos ryčiai vadinama aklumu. Mums trūkstamą jausmą paversti tiesos šaltiniu gali tik tai žuli neregio arogancija. Įdomu, su kokiu išdidumu, pranašumu ir niekinamu atlaidumu šie apgraibomis veižliojanti filosofija žiūri į filosofiją reginčią dievą. Tarsi girdėtum kurmi šaukiant, kokie jie pasigailėtini su tą savo saulę. Mes žinome, kad yra įžymių galingo proto ateistų, savo didžiai išmintimi pasiekia tiesos pažinimą, sielos gilumoje jie nepertvirčiausiai įsitikinę savo ateizmu. Te lieka tik kitaip juos pavadinti, šiaip ar taip, jeigu jie ir netiki Dievo, tai jau pats jų proto didingumas patvirtina Dievo buvimą. Mes sveikiname juos kaip filosofus, nepalenkimai smergdami jų filosofiją. Eikime toliau. Galima taip pat nusistebėti, kaip lengvai kai kas įsisuka operuodami žodžiais. Viena metafizikos mokykla šiaurėje truputėlį miglota tarisi padariusi žmonių protose perversmą, žodį jėga pakeitusi žodžiu valia. Pasakyti augalas nori vietoje augalas auga. Iš tikrųjų būtų labai pravartu, jeigu dar pridėtume visata nori. Kodėl? Todėl, kad išvada būtų tokia. Augalas nori – vadinasi, jis turi savo aš. Visa tą nori, vadinasi, ji turi savo dievą. O dėl mūsų, tai nors mes priešingai šiai mokyklai nieko neatmetame, a priori vis dėlto sutikti, kad augalas turi valią, o tata jį pripažįsta, mums atrodo sunkiau negu sutikti, kad visa ta turi valią, kurią ta mokykla neigia. Neigti begalybės valią atseit dievą galima tik neigiant pačią begalybę. Mes tą tai įrodėme. Pačios begalybės neįgimas betarpiškai veda į nihilizmą. Viskas tampa proto išmonė. Bet kuris ginčas su nihilizmu yra bergždžias. Mat logiškas nihilistas abejoja net savo pašnekovo egzistavimu ir ne visiškai yra tikra savo paties egzistavimu. Jo požiūriu yra įmanomas dalykas, kad jis pats savo yra proto išmonė tačiau jis nepastebi, kad visą, ką jis neigia, pats ištisai priima, vien tik ištardama žodį protas. Žodžiu, ta filosofija, kuri viską suveda į viens kemenį žodį ne, užkirta bet kurį kelią minčiai. Į ne yra tik vienas atsakymas taip. Nihilizmas neturi reikšmės. Nebūties nėra, nulis neegzistuoja. Viskas yra kažkas. Niekas yra šis tas. Žmogus yra gyvas teigimu daugiau negu duona. Matyti ir rodyti dar nepakanka. Filosofija turi būti veiksminga. Jos siekimas ir rezultatas turi būti žmogaus tobulinimas. Sokratas turi įsikūnyti Adomę ir sukurti Marką Aurelijų, kitaip tariant, laimės žmogų paversti išminties žmogumi. Edemą pakeisti likėjumi. Nuoroda. Edemas žemės rojus, kuriame gyvenė pirmieji žmonės Adomas ir Jeva. Likėjus viena iš trijų atėnų gimnazijų buvusi netoli Apolono likėjiškio šventovis. Tenai skaitydavo savo paskaitas Aristotelis. Mokslas turi būti gaivinamieji vaistai. Mėgautis. Koks pasigailėtinas tikslas ir kokia tuščia garbė. Mėgaujasi ir galvijas. Mąstyti. Štai tikrasis sielos triumfas ištiesti trokštančiai žmonijai mąstymo taurę, duoti visiems žmonėms Dievo pažinimą eleksyro, pasiekti, kad sąžinė jose broliautųsi su pažinimu. Šio paslaptingo bendravimo galia jos padarys teisingus, tokia yra realiosios filosofijos paskirtis. Moralė tai tiesų pražydėjimas, kontempliacija veda į veiksmą. Absoliutas turi būti praktiškas. Reikia, kad idealą galėtų įkvėpti, įsirpti ir lengvai pasisavinti žmogaus protas. Kaip tik idealas turi teisę sakyti. Valgykite ir gerkite, nes tai yra mano kūnas ir mano kraujas. Išmintis tai šventoji komunija. Tik šią sąlygą ji nustojo buvusi bergždžia mokslo meilę ir tapusi vienintelė ir svarbiausia priemonė žmonėms suvienyti iš filosofijos virsta religija. Filosofija neturi būti paprastas bokštelis pastatytas viršum paslapties tam, kad iš ten ją galėtume patogiai stebėti vien savo smalsumą patenkindami. O mes atidėdami tolesnį mūsų minties vystymą lygi kitos progos, te pasakysime, kad be dviejų varomųjų jėgų tikėjimų ir meilis mums nesuprantamas nei žmogus kaip išeities taškas, nei progresas kaip tikslas. Progresas yra tikslas, idealas yra jo forma. Kas yra idealas? Tai Dievas. Idealas, absoliutas, tobulybė – begalybė, identiški žodžiai. Septintas skyrius. Peikti reikia atsargiai. Istorija ir filosofija uždėtos amžinos, bet draugė ir paprastos priedermis. Kovoti su kaifu, vyriausiųjų kunigų, su drakonu teisėjų, su trimalchionu įstatymų leidėjų, su tiberium imperatorium. Visa tai aišku, griežta bei suprantama ir nieko migloto savyje neturi. Tačiau teisė gyventi atsiskyrus, taikanti su visais nepatogumais ir piktnaudžiavimais, reikalauja pripažinimo ir apginimo. Vienolystė yra grinai žmogiška problema. Kalbant apie vienolynus šią suklydimo, bet draugė ir nekaltybės, apsigavimo, bet draugė ir geros valios, nežinojimo, bet draugė ir atsidavimo, kančių, bet draugė ir švento kentėjimo vietas, beveik visuomet jas reikia ir pripažinti ir atmesti. Vienolynas tai prieštaravimas, jo tikslas – išganimas, priemonė pasiaukojimas. Vienolynas tai kraštutinis egoizmas, išperkamas kraštutiniu savęs įsižadėjimu. Įsižadėti savęs tam, kad galėtum valdyti, štai koks atrodo yra vienolystės devizas. Vienolinio žmogus kenčia tam, kad galėtų mėgautis. Čia išduodamas vekselis, už kurį turi sumokėti mirtis – Žemiškosios tamsos kaina perkama dangiškoji šviesa. Vienolinė iš anksto priimamas pragaras, kaip rojaus laimės laidas. Vienuolė šydas arba vienuolio kepuraitė yra savižudybė, apmokama amžinų gyvenimu. Mums netrodo, kad iš šito dalyko būtų galima tyčiotis. Čia viskas rimta, ir gėris, ir blogis. Teisingas žmogus susirauks, bet niekuomet neleis savo kandžiai šipsotis. Mums suprantama rūstybė, bet nepagėža. Aštuntas skyrius tikėjimas, įstatymas. Dar keli žodžiai. Mes merkime bažnyčią, kada jį rezga intrigas, mes niekiname dvasinių gerybių saugotojus, kada jie trokšta žemiškųjų gerybių, tačiau mes visur gerbėme mąstymuose paskendusi žmogų. Mes sveikiname tą, kuris atsiklaupia ant kelių. Tikėjimas – Štai kas būtina žmogui. Vargas tam, kuris nieko netiki. Kas yra paskendęs kontempliacijoje, tas nedikinėja. Yra triūsas regimas ir yra triūsas neregimas. Kontempliuoti reiškia darbuotis, mąstyti reiškia veikti. Ant krūtinės sugrižiuotos rankos dirba, sudėti pirštai kūrė. Žvilgsnis nukreiptas į dangų, veiksmas – Talisas ketveris metus ištūnojo nejudėdamas, jis padėjo filosofijos pagrindus. Mūsų akimi žiūrint susidarėliai nėra dikūnai, atsiskyrėliai nėra tinginiautojai. Samprotauti apie slaptybės rimtas dalykas. Nieko neįsižadėdami iš to, ką esame anksčiau pasakę, mes manome, kad gyviesims visuomet dera atsiminti kapą. Šiuo klausimu dvasininkas ir filosofas sutarė. Mirtis neišvengiama. Trapistų ordino abatas šiuo atžvilgiu yra artimas Horacijui. Kartas nuo karto įpinti į savo gyvenimą mintį apie kapą, tai išminčiaus taisyklė, tai asketo taisyklė. Čia ir asketas ir išminčių sutarė. Yra materialinis įsivystimas, mes jo jo trokštame, yra taip pat moralinė didybė, mes jo siekiame. Lengvapėdiškas žmogus greitas daryti išvadą sako – Kam šios nejudančios figūros nukreipusios savo mintis į paslaptį? Kam jos reikalingos? Ką jos veikia? Deja, akivaizdoje tamsos, kuri mus gaubė ir kuri mūsų laukia. Ir nežinodami to, kuo mus pavers didysis galutinis suirimas, mes atsakome. Galbūt nėra didingesnio veiksmo už tą, kurį daro šios sielos. Ir pridurėme. Galbūt nėra naudingesnio darbo. Juk reikalingi žmonės nuolat besimeldžia už tuos, kurie niekomet nesimeldžia. Mūsų nuomonė svarbiausia yra tas, kiek minties įdedama į maldą. Besimeldžias Leibnicas tai didinga. Dievybę garbinas Volteras tai puiku. Deo erexit Volter. Dievui meldės Volteras latiniškai. Mes už religiją prieš religijas mes iš tų, kurie įsitikinę poterių menkumu ir maldos kilnumu.